Pradžios knyga 40 skyrius Po kurio laiko nusikalto Egipto karaliui jo vyno pilsitojas ir duonkepys. Faraonas supyko ant abiejų savo valdininkų, ant vyno pilsitojų viršininko ir duonkepių viršininko. Jis įsakė juos uždaryti sargybos viršininko kalėjime, kur kalėjo Juozapas. Sargybos viršininkas pavedė Juozapui juos prižiūrėti ir jiems patarnauti. Jie ten sėdėjo ilgesnį laiką. Egipto karalius, vyno pilsitojas ir duonkepys tą pačią naktį sapnavo sapną, ir kiekvieno sapnas turėjo savo reikšmę. Juozapas, įėjęs pas juos rytą, pastebėjo juos esant prislėgtus. Jis paklausė jų, kodėl šiandien jūsų veidai tokie paniurę. Jie atsakė, sapnavome sapną, bet nėra, kas jį išaiškintų. Juozapas jiems tarė, argi ne iš Dievo ateina išaiškinimas. Papasakokite juos man. Tuomet vyno pilsitojų viršininkas papasakojo savo sapną Juozapui. Aš sapnavau, kad pasirodė vynmedis prieš mane. Jis turėjo tris šakeles, išleido pumpurus, išskleidė žiedus ir subrandino vynogės ant kekių. Farono taurę laikiau savo rankoje, paėmiau vynogių, išspaudžiau jas į farono taurę ir padaviau taurę faronui. Juozapas jam atsakė, štai sapno išaiškinimas. Trys šakelės yra trys dienos. Po trijų dienų faraonas sugražins tave tarnybon ir tu padavinėsi faraonui taurę į jo ranką, kaip pirma darydavai, kai buvai jo vyno pilsitojas. Atsimink mane, kai tau bus gerai, ir pasigailėk manęs. Paminėk mane faraonui ir padėk man išeiti iš šitų namų. Aš esu pavoktas iš hebrajų krašto ir čia nesu nusikaltimo padaręs, už kurį mane laikytų kalėjime. Kepėjų viršininkas, girdėdamas, kad jis gerai išaiškino, tarė Juozapui. O aš, sapnuodamas, mačiau tris pintines ant savo galvos. Viršutinėje pintinėje buvo įvairių keptų valgių faraonui ir paukščiai, lesia iš tos pintinės. Juozapas atsakė, štai sapno išaiškinimas. Trys pintinės yra trys dienos. Po trijų dienų faronas nukirs tavo galvą, tave pakabins ant medžio ir paukščiai les tavo kūną. Trečiąją dieną buvo farono gimtadienis ir jis iškėlė puotą visiems savo tarnams. Jis atsiminė savo vyriausiai vyno pilsitoje ir vyriausiai duonkepį. Faraonas sugražino vyriausiai vyno pilsitoje į tarnybą ir jis vėl padavinėjo taurę faraonui, o kepėjų viršininką jis įsakė pakarti, kaip Juozapas buvo jiems išaiškinęs. Tačiau vyno pilsitojų viršininkas neatsiminė Juozapo ir pamiršo jį